sou teu fã. Tu é pica, viado. Ha, solta, solta. tá muito louca, essa novinha tá muito louca. Quer fumar, quer beber, quer fudar, quer fudar, quer fudar, quer fudar, quer fudar, quer fudar, quer fudar, quer fudar, quer fudar, quer fuder com a tropa toda. Essa novinha tá muito louca, essa novinha tá muito louca. Quer fumar, quer beber, quer fuder com a tropa toda. Essa novinha tá muito louca, essa novinha tá muito louca. boca pro brisola tu desce Bebe mais, fica bem louca e proteta teta tu desce Tu desce, tu desce, tu desce ela senta prendendo piru, ela sobe travando e na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, ela mexe. Que ela senta prendendo piru, ela sobe travando e na pica lá mexe. Que ela senta prendendo piru, ela sobe travando e na pica lá, na pica lá, na pica lá napiquela, napiquela Messi. É Deda, sou teu fã, <laughs> tu é pica, viado. tá muito louca, essa novinha tá muito louca. Quer fumar, quer beber, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, com a tropa toda. Essa novinha tá muito louca, essa novinha tá muito louca. Quer fumar, quer beber, quer fuder, com a tropa toda. Essa novinha tá muito louca, essa novinha tá muito louca. Quer fica bem louca pro brisola tu desce Bebe mais, fica bem louca e pro teta tu desce Tu desce, tu desce, tu desce ela senta prendendo piru, ela sobe travando e na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, ela mexe. Ela senta prendendo piru, ela sobe travando e na pica, ela mexe. Ela senta prendendo o peru, ela sobe travando e na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, mexe.